Արցախի հանրային ռադիո, ռադիո։ Հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունների օպերատիվ լուսաբանում։ Կոնտակտային հեռախոսներ 40809 43993։ Նախ ուրվանորությունների մասին համառոտ։ Արցախի ազգային ժողովի նախագահը ողջույնի ուղերձը հղել Մոսկվայում ողնարկած Հայաստան-Հայաց կապագային հայկական քաղաքագիտական առաջին ֆորումի մասնակիցներին։ Այսօր Մոսկվայում կհանդիպեն Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հոգեվոր հայրերը։ Շուտով լույս կտեսնի ապրիլյան քարորիա պատերազմի նահատակները խորագրով գիրքը։ ԱՄՆ հավելյալ 1.5 միլիոն դոլար կհատկացնի Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ականաձերծման աշխատանքների համար։ Հադրութում բացվել է Դորուտ ստուդիո ճարտարապետական ընկերությունը։ Ֆրանսահայ գիտարահարը համերգով հանդես է եկել Ստեփանակերտում։ Հայ պատանի շախմատիստները շարունակում են ելույթները Եվրոպայի առաջնությունում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Արցախի հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ողջույնի ուղերձ հղել Մոսկվայում սեպտեմբերի 7-ին մեկնարկած Հայաստան հայացք ապագային հայկական քաղաքագիտական առաջին ֆորումի մասնակիցներին։ Ուղերձում ասված է. Ջերմուրեն ողջունում եմ Հայաստան հայացք ապագային հայկական քաղաքագիտական առաջին ֆորումի մասնակիցներին եւ հյուրերին։ Ռուսաստանի Դաշնությունը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ մյուս երկրների Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի հետ միասին շարունակում է կարևոր դերակատարում ունենալ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ու տարածաշրջանում անվտանգության եւ խաղաղության հաստատման ուղղությամբ։ Հետևաբար, անվտանգության առնչվող խնդիրների քննարկման, բազմակողմանի դիտարկման ու գիտական խորհրդատվությունների տրամադրման նախաձեռնությունը արդիական է։ Մի քանի օր առաջ սեպտեմբերի 2-ին Արցախում տոնեցին հանրապետության հռչակման 26-ամյակը։ Սեպտեմբերի 21-ին կլրանա նաև Հայաստանի հանրապետության հռչակման 26-ամյակը։ Անկախ պետականության ու ինքնիշխանության ամրապնման ուղղությամբ հայկական երկու հանրապետությունների քայլերը զուգահեռ լինելով հանդերձ գտնվել ու շարունակում են լինել մի հարթության համահայկական հարթության վրա։ Հուսով եմ, որ ֆորումի նման ներկայացուցչական կազմը թույլ կտա մասնագիտական ու խորը դիտարկումներ անցկացնել օրակարգում գտնվող խնդիրների շուրջ եւ հետագայում կդառնա պահանջված գիտական հարթակ։ Ֆորումի մասնակիցներին մաղթում եմ արգասաբեր աշխատանք, խաղաղություն եւ բարօրություն, ասված է Արցախի ազգային ժողովի նախագահի ուղերձում։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Այսօր հանդիսավոր պայմաններում բացվեց Շուշիի ստեղծագործական կենտրոնը Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Շուշիում ստեղծագործական կենտրոն կառուցելու մտահղացումը ծնվել է Սփյուռքահայ բարերար Սարգսյանների ընտանիքում։ Շնորհավորությունը, որ մեկնարկել է 2015 թվականին, իրականություն է դարձել Սարգսյանների եւ Արցախի նախկին քաղշին նախարար Հակոբ Ջանյանների ընտանիքի ֆինանսավորման արդյունքում։ Ցավոք ընտանիքի հայրը Սերգեյ Սարգսյանը լքեց երկրային կյանքը մինչ իր հերթական բարեգործական ծրագրի ավարտը։ Այսօր Շուշիի ստեղծագործական կենտրոնի հանդիսավոր բացումը տեղի ունեցավ առանց նրան։ 4 հարկանի կրթօջախի նորամուտը այսօր տոնվեց նախագահ Բակո Սահակյանի ներկայությամբ։ Տոնական միջոցառմանը ներկայ էին Արցախի օրենսդիր եւ գործադիր մարմինների ղեկավարներ, պաշտոնյաններ, հյուրեր Հայաստանից եւ Սփյուռքից։ Նորամուտը օրհնեց Վարքև arczepiskopos Martirosyan-ը։ Մենք ճիշտ ճանապարհին ենք։ Սեր ու միաբանություն կա մեր մեջ, վստահություն, ցանկություն, կամք եւ հավատարմություն։ Իսկ այս պահին միասնական աղոթքով մորթենք այս մանկապատենական ստեղծագործական կենտրոնը, որ այն իսկապես խորտնվի եւ իրորդությունը տա մեր մանուկ սերունդներին, այսինքն մեր ապագային։ Շուշիի ստեղծագործական պատանեկան կենտրոնը մինչ այդ գործել է ոչ լիարժեք պայմաններում՝ ստեղծագործության, ասեղնագործության, հուլունքագործության, ասմունքի, փայտագրության, փափուկ խաղալիքների ու այլ խմբակները ստիպված են եղել ստեղծագործել ոչ լուսավոր ու ոչ կանոնավոր ջերուցված դասասենյակներում, սակայն միշտ էլ կարողացել են թե շրջանային, թե հանրապետական մրցույթներում հմայել հանդիսատեսին արհեստավարությամբ ու տաղանդով։ 230 սաներով կրթօջախի տնօրինությունը շենքային պայմաններից դրտված ստիպված ստիպված եղել նաև սահմանափակել սաների քանակը։ Այսօր ստեղծված են բոլոր հնարավորությունները նոր խմբակներ ավելացնելու եւ սաների քանակը միջև 450-ի հասցնելու համար։ Նոր պայմանները ողջևորիչ են արվեստի հանդեպ սերու հետաքրքրություն առաջացնելու համար։ Ողջունի ու շնորհավորանքի խոսքի ասել նաև բոլորի կողմից սիրված բարերար Երևանի Պետական Համալսարանի Արևելագիտության ամբիոնի վարիչ Գուրգեն Մելիքյանը։ Բարերար Սերգեյ Թեմուրի Սարգսյանի հետ Գուրգեն Մելիքյանը ծանոթ է եղել անձամբ։ Հայրենիքին ու ազգին նրա նվիրվածությունը միշտ վարակիչ ու օրինակելի է եղել բոլորի համար, ասել է Գուրգեն Մելիքյանը ու իր ասելիքը ամփոփել հայրենանվիրումի մասին քնարական խոսքերով it conofects, եղան ասում են, այս գիշեր երազում դու այսի եկար, հակել է իր սև, կախել ոսկե խաչ, մեղմիկ շոյեցիր գլուխն իմ սևուկ ու ապրես գեղամ, դու ինձ ասացիր, ասացիր պախիր, պախիր այս երկրից, շուտով, շատ շուտով ջրհեղել կլի խոնարել եմ ես գլուխն իմ հեզ ու պատասխանել ես էլ քեզ այսպես այսինչ ես ասում ամենայն հայոց պապիկ սիրելի Երամը փախչի թողնի Արցախը վշտի կսկիցի ջր հեղեղի մեջ ու ինքը ծլկի ոչ այդ չի լինի երբեք Երամն ինքը պիտի կառուցի Արցախը Պինդ է ոնց մեր լերները, եղամն եմ նրա աննահանջ տերը, յուրականչուրս տեր կանգնենք մեր հողին։ Հանդիսավոր միջոցառումը ուղեկցվեց Շուշիի ստեղծագործական կենտրոնի սաների ելույթով։ Մեր պապերը մսասալը մի ծարտընգե, մի տոնշինի, ժարանք թող է, հավատը տեն, խային պահ է։ Աստոց մարդին ռուզի ատամ, եշում տասնահին չա անում։ Բարի գործեր անող մարդին օջախը մի շեն կնի, իրան սրտեն ոզած մուրազեն էլ կհսնե։ Սոր մեր շուշին զարդարա, խուխեն սերտը արդարա, շուշվա խոնցը մուրազը, նոր օջախում նոր կյանքա, Ստեղծագործական կենտրոնի մուտքի կարմիր ժապավենը կտրելու պատիվը տրվել է բարերարի ворթիններ Կամո եւ Կարո Սարգսյաններին։ Այնուհետև նախագահ Բակո Սահակյանի գլխավորությամբ հյուրերը շրջել են նորակառույց ստեղծագործական կենտրոնում ցանոթացել պայմաններին ու ցուցադրված գործերին, որոնք ստեղծել են կենտրոնի սաները։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը եւ Ադրբեջանի հոգևոր առաջնորդ Ալա Շուքյուր Փաշազադեն այսօր կհանդիպեն Մոսկվայում։ Հանդիպումը կազմակերպվել է համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի միջնորդությամբ։ Բոլոր հանդիպումների օրակարգը նույնն է լինելու՝ Ղարաբաղյան խնդիր եւ տարածաշրջանային խաղաղություն։ Երկու երկրների հոգևոր հայրերը վերջին անգամ հանդիպել են 6 տարի առաջ։ Նշենք, որ այս հանդիպան մասին դեռևս ապրիլի ներտեղեկություն տարածվել, որ Մոսկվայի եւ համայն Ռուսիո պատրիարք Կիրիլի միջնորդությամբ երրակողմ հանդիպում է նախապատրաստվում Լեռնային Ղարաբաղի հարցերը քննարկելու համար։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը հավանություն է տվել կոնգրեսական Դեյվիդ Վալադաուի առաջարկած նախաձեռնությանը, որը կոգնի փրկել Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող մարդկանց կյանքեր։ Կոնգրեսի որոշմամբ Միացյալ Նահանգները 1.5 միլիոն դոլար հավելյալ գումար է հատկացնելու Լեռնային Ղարաբաղի տարածքում ականաձերծման հետագա աշխատանքների համար։ ԱՄՆ-ի արտաքին հատկացումների վերջնական նախագիծը հավանաբար Կոնգրեսում քվեարկության կդրվի այսօր երեկոյան։ Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմի ընթացքում տեղադրված ականների հետևանքով տարածաշրջանում բնակվող տղամարդիկ կանայք եւ երեխաներ անընդհատ գտնվում են վնասվածք ստանալու կամ կյանքը կորցնելու վտանգի տակ, նշել է Դեյվիդ Վալադաուն։ Կոնգրեսականը հիշեցրել է, որ 2000 թվականից Ղարաբաղի տարածքում գործող Հալոտրաստ կազմակերպությունը արդեն իսկականազերծել է Լեռնային Ղարաբաղի ականապատ տարածքների ավելի քան 90%-ը։ Կազմակերպության գնահատմամբ մինչև 2020 թիվը Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը ականներից ամբողջությամբ մաքրելու համար պահանջվելու է 8 միլիոն դոլար։ Օրերս տեղի ունեցած հոմի Ստեփանակերտի մանկապարտեզի բացմանը ներկա էր նաև շենքի նախագծի հեղինակ ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանը։ Մեր թղթակցի հետ նրանք խոսել են շենքի նախագծի ու շինարարության ընթացքի մասին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Հայ օգնության միության Ստեփանակերտի Սոսե մանկապարտեզի նախկին շենքը կառուցվել էր 1953 թվականին։ Անվտանգության նկատառումներից ելնելով շենքը քանդելու որոշում կայացվեց։ Նոր շինության նախագծի հեղինակ ՎԵՄ նախագծային ընկերության տնորեն ճարտարապետ Մանուշակ Տիտանյանը պատմում է, որ շատ վատ վիճակում էր եւ միտք կար ուղակի նորոգել, բայց մենք ուղակի կտրականապես խիստ դրեցինք հարցը, որ նորոգելու բան չկա, որտեղ ուղակի դիակ էր այդ շենքը, դիակը ինչ վերակենդանացնես։ Որոշվեց, որ բանկապարտեզը հակարդես պիտի նոր կառուցվի։ Սկզբում ուզում էին իրանք հինը թողնեին, ներսի մասում կառուցեին, որպեսզի շարունակեր գործել մանկապարտեզը, բայց դա էլ խիստ դրեցինք, որ առաջինը չի կարող համատեղվի շինարարությունը երեխաներին, երկրորդն էլ որ այդ կանաչը որ կար ներսի կողմում, դա պահպանվեր։ Եռահարկշինության միայն երկու հարկն է նախատեսված մանկապարտեզի համար։ Մանուշակ Տիտանյանի խոսքով շինարարական նորմերի համաձայն մանկապարտեզը չի կարող լինել ավելի բարձրահարկ։ Երրորդ հարկը նախատեսված է հայ օգնության միության համար, որովհետև մինչև հիմա Հոմն Արցախում գրասենյակ կամ որևէ հավաքատեղի չուներ։ Շենքի եւս մեկ թերևս ամենակարևոր առանձնահատկությունն այնն է, որ այնտեղ նախատեսված է նաեւ ռմբապաստարան։ Նախագիծը արվում էր 14-15 թվականներին եւ զարմանալի էր, ասես ինչի է պետք բան, ասեմ չէ, ոչ պետքա դեռ կռիվը չի վերջացել, բայց մի տարի հետո արդեն 16 դեպքերը որ եղան, բոլորը հանգարց հասկացան, որ շատ լավ որոշում էր եղել։ Լուսավոր կահավորված խաղասենյակներ, ննջասենյակներ, սանհանգույցներ, բուֆետ։ 120 երեխայի համար նախատեսված մանկապարտեզի շենքը համապատասխանում է ժամանակակից բոլոր պահանջներին։ Նախագծի հեղինակը հետևել է շինարարության ընթացքին ու գոհ է կատարված աշխատանքի որակից, որն իրականացրել է Բլարգ շինարարական սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը։ Շինարարությունը ցանկացած թիմային գործ է, եթե թիմը լավ չի աշխատում, իհարկե կարող լավ նախագիծը բաց սարքվի, բավական լավ է գոհ եմ։ Շենքը բավականին թանկ է արժեցել, ասում է Մանուշակ Տիտանյանը, բայց փոխարենը այն պահելը նվազ ծախսատար կլինի։ Ի վերջո որակյալ արտադրանքը երբեք էժան չի լինում։ Գյուլիա Վանյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Վերջին տարիներին շինարարական զգալի աշխատանքներ են կատարվել Հադրութի շրջանի Ուխտաձոր համայնքում։ Հերրակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Էդվարդ Դավթյանը։ Համայնքի ղեկավար Արմեն Բալասանյանը ուրախությամբ է նշում, որ համայնքում զգալի շինարարական աշխատանքներ են իրականացնում Դարոժնիկ եւ Չանշին կողմից։ Գյուղը ունեցավ նոր դպրոցական շենք, որտեղ այս ուսումնական տարում առաջին զանգը հնչեց։ Ավարտին է հասում համայնքային կենտրոնի շինարարությունը։ Սկսված է գյուղի ներքին ջրատար ցանցի շինարարությունը։ Համայնքի ղեկավար Արմեն Բալասյանն նշեց նաև, որ վերջին 2 տարիների ընթացքում համայնքում 50-ից ավելի բնակելի տների տանիքներ վերանորոգվել են եւ ծածկվել են ցինկապատ թիթողով։ Գյուղի բնակչության անունից նախորի շնորհակալություն է հայտնում համագյուղացի հանրապետության ոստիկանության պետքամո Ահաջանյանին ցուցաբերած մեծ նախաձեռնության համար։ Նրա անմիջական նախաձեռնությամբ գյուղում սկսված է փողոցների սալհատակման աշխատանքները։ Ինչպես տեղեկացրեց համայնքի ղեկավար, կատարվել է շուրջ 8000 քառակուսի մետր սալհատակման աշխատանքներ, որի համար Գյուղ է տեղափոխվել շուրջ 170.000 խորանարդ քար։ Ցալատակման աշխատանքները գյուղում շարունակվում են։ Հավաքը ընդգրկված է Ուխտադորի ենթաշրջանի համայնքների զարգացման ծրագրի մեջ, որի շնորհիվ փորվել է երկու արտեզան ջրհորներ։ Զգալի ներդրումներ են կատարել Ուխտադոր, Արևսար եւ Հյուսիս հարամայրուղու ճանապարհների վրա։ Այսօրվա Ուխտադորցին հավատով է լցված ապագայի հանդեպ։ Գնում է հուսալ, որ կատարված աշխատանքները կտան իրենց դրական արդյունքները եւ ժողովրդագրական առումով համանքում աչք կգրանցվի։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործող Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններ հասարակական գազམ་ակերպության կողմից շուտով լույս է տեսնելու ապրիլյան քարորիա պատերազմի նահատակները գիրքը։ Այս մասին ասել է գազམ་ակերպության լրատվական բաժնի պետ Հայկ Կիսեբլյանը։ Ապրիլյան պատերազմի օրերին մեր գազམ་ակերպության նախագահ Յուրի Միքայելյանի գլխավոր աշխատակատը գտնվում էր Արցախում։ Ռազմական գործողությունների ավարտից հետո Մեր ծրագրի շրջանակներում այցելել ենք ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ զոհված շուրջ 101 զինվորականների եւ կամավորականների ընտանիքներին ու հավաքագրել մեր օրյա հերոսներին ներկայացնող կենսագրական տվյալները, անցած մարտական ուղին, հուշերը, որոնք թեև կարճ, բայց բովանդակալից եւ ուսանելի են մեր սերունդների համար, ասել է Հայկ Կիսեբլյանը։ Գրքի նմուշ օրինակներն արդեն տպագրվել են եւ այժմ քննարկման փուլում են։ Հնարավորության սահմաններում գիրքը կտրամադրվի դպրոցներին եւ համայնքային գրադարաններին։ Հադրուտ քաղաքում բացվել է Դորուտ ստուդիո ճարտարապետական ընկերությունը։ Ընկերության հիմնադիր տնորեն Նինա Ներսեսյանն ասել է, որ ընկերության բացման հիմնական նպատակն է հադրուտ քաղաքի քաղաքային կենսապատկերի, ինչպես նաև շրջանի այլ բնակավայրերի կայուն քաղաքաշինական զարգացումը, հիմքում դնելով թե իր հիմնած կազմակերպության աշխատակիցների ակտիվությունը եւ թե հետագա համագործակցությունը արտերկրի առաջադեմ կազմակերպությունների հետ։ Հադրութի քաղաքային զարգացումը կատարվել է մի քանի փուլերով, եւ դրանցից անհրաժեշտ է հստակ տարբերակել 19-րդ դարի ճարտարապետությունը, խորհրդայինը եւ ժամանակակիցը։ Սրանք 3 ամբողջովին տարբեր շրջաններ են, որոնք իրենց մեջ ամփոփում են ժամանակաշրջաններին բնորոշ ճարտարապետական լուծումները եւ դրանք անպայման պետք է հաշվի առնվեն մեր աշխատանքներում, ասել է Նինա Ներսեսյանը։ Տիգրանակերտում այս տարի 40 օրտեված պեղումների արդյունքում մի շարք հուշագրավ գտածոներ են հայտնաբերվել։ Արցախի հնագիտական արշավախմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանն ասել է, որ դեռևս հայտնի չէ թե ինչ զարդի մասունքներ են, բայց դրանք շուտով կհրապարակվեն։ Այս տարի բազմաթիվ երկաթե իրեր են հայտնաբերել՝ դանակներ, տեգի ծայրեր, մկրատի մասեր, հարյուրների հասնող գունազարդ եւ ջնարակապատ խեցեղեն, ասել է հնագիտական արշավախմբի ղեկավարը հավելելով, որ Տիգրանակերտի նյութը շատ հարուստ է, մայրաքաղաքային մակարդակի Պեղումների միջոցով գետնի տակից վերհանած կառույցները եւ նյութերը հավաստում են, որ Տիգրանակերտը եղել է քաղաքաշինական առաջադեմ հատակագծմամբ եւ շինարարական տեխնիկայով ստեղծված ընդարձակ մի բնակավայր, որը հիմնադրվելով մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում տևել է մինչև 14-րդ դարը։ Ստեփանակերտի արմատներ կենսակենտրոնում տեղի ունեցել ֆրանսահայ գիտարահար Աշոտ Փափազյանի մենահամերգը։ Համերգի ընթացքում նա նվագել է իր հեղինակած ստեղծագործությունները, որոնցով ճամփորդությունների ընթացքում ներշնչվել է եւ որոնց մեջ արտացոլված են իր ապրումները։ Աշոտ Փափազյանն ասել է, որ ինքն առաջին անգամ Արցախ այցելել է 2011 թվականին Այս անգամ Արցախ եմ եկել երեք նպատակով՝ բարձրանալու կաչեղակաբերդ, քիրս եւ դիսափայտ գագաթները։ Այստեղ լինելով ես առիթը բաց չթողեցի հանդես գալու նաեւ համերգով։ Եղել եմ Հադրութի շրջանի Ազոխի քարանձավում, Գանձասարում եւ Արցախի այլ գեղատեսիլ վայրերում։ Ես շատ եմ հավանում Արցախը։ Այստեղ ամեն ինչ տրամադրող է, կյանքը հանգիստ, մարդիկ շփտերես ու բարի, նշել է Աշոտ Փափազյանը։ Խոսելով իր հեղինակային ստեղծագործությունների մասին, գիտարահարը նշել է նաև, որ արդեն 15 տարի է, ինչ ինքը ստեղծագործում է։ Մարսասերների համար Ռումինիայի Մամայա քաղաքում կայացել է Եվրոպայի պատանեկան առաջնության երկրորդ տուրը։ Երկրորդ տուրում հայ 36 պատվիրակներից 23-ը հաղթանակ են տարել, 6-ը իրենց պարտիաներն ավարտել են հաշտությամբ, իսկ 7 շախմատիստ կրել են պարտություն։ Առաջնությունում առաջին հաղթանակները նշել են միջազգային վարպետներ Հայկ Մարտիրոսյանը եւ Շանթ Սարգսյանը։ Թողարկումն ավարտում ենք եղանակի տեսությամբ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարաբարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 13-ից 18, ցերեկը 26-ից 30 աստիճան, տաքություն։